Ooh. Güzel İslam diyarı edin asli Türkistan Şir yürekler makani bağu bostan gülistan Kafirlarının zulmü de bulup kaldın Zemistan, zimistan Zulluqtanğa intizar zulmet baskan Türkistan Bu diyarga kafirlar çangallar saldı Rabbim degen erkekni qamakka aldı Mezlumeler dua kıp asmanga karab gözden akkan kan yaşlar yürek кәлбектә калды ойған түркістан болмаған зымыстан елің ислам дияры бағу бостан гүлістан алған құран қанун қылған құран не еліп үмәт қысасы жоғалтқан сән кәфірне ойған түркістан болмаған зымыстан елің ислам дияры бағу бостан гүлістан алған құран қанун O'ylib himmat qisosi yo'qotqinsan kofirni muslimalar izzi tidab sanda bo'ldi kofirlarning qo'llari qonlarga to'ldi qutqizmoqqa ularni erkaklar qildi qo'l yetar ey ummat bas amdi bo'ldi muslimalar izzat edab sanda bo'ldi kofirlarning qo'llari qonlarga to'ldi qutqizmoqqa ularni erkaklar qiyni uyqu yetar ey ummat bas amdi bo'ldi ойған түркістан болмаған зімістан елің ислам дияры бағу бастан гүлістан алған құран не қанун қылған құран не еліп үммәт қыссасы жоғалтқан сән кәфірне ойған түркістан болмаған зімістан Evim İslam diyarı bağı baştan gülistan Algın Kur'an ne kanım, kılgın Kur'an ne Eylip ümmet kısası, yokatkın sen kafir ne Hak yol üçün besilgan sabit kademler Iz kaldırıp çöllerde girip kop kaldı Bir günahının canları oyuncak bulup yetim ummat nolisi javobsiz qoldi haq yo'l uchun besilg'an sobit qadamlar iz qoldirib cho'llarda g'erib bo'lib qoldi begunohning jonlari o'yinchoq bo'lib yetim ummat nolisi javobsiz qoldi uyg'on turkiston bo'lma g'azimiston edim islom diyori ne. bo'ston guliston olg'in qurolni topgin izzat hurmatni fido qilib joningni ko'rsatgin himmatni uyg'on turkiston bo'lma g'azimiston edim islom diyori bag'u bo'ston guliston olg'in qurolni topgin izzat hurmatni Fida qilib joningni ko'rsatgin himmatni Uyg'ondir Istanbulni o'zimiston Hindiston diyori bag'u bo'ston guliston Olmin Qur'onni qonun qilgin Qur'onni Elib ummat qissosi yo'qotgin sen kofirni Uyg'ondir Istanbulni o'zimiston Hindiston diyori bag'u bo'ston guliston Olmin Qur'onni qonun Sağ seyubat konsangar